nataka kusema, nataka nifikishe salamu hii kwa usalama wa taifa. Natambua mko hapa wa kutosha. Nina hoja zangu mbili ninazotaka kumfikishia mheshimiwa mbunge wetu. Cha kwanza, mheshimiwa mbunge, naomba utambue kwamba vyuo vingi wanafunzi wamemaliza mwezi wa saba. Nazungumzia vyuo mbalimbali, na katika vyuo vilivyopewa vipaumbele kwa ajili, yani idara mbalimbali, ni wizara ya afya, kilimo na elimu. Mpaka sasa kilimo na afya wameshaajiri, lakini upande wa walimu mpaka sasa hawajaajiriwa. Hilo la kwanza. Naomba utakapoenda bungeni upikishe kilio hiki. Watu wako mtaani wanaumia, watu tunahitaji kuingia mikataba na taasisi binafsi, lakini tumekaa tunasubiria serikali inasema nini, lakini mpaka sasa ni kimya. Hilo la kwanza. La pili, hapa sasa ndo nagusa uhai wa wananchi. Narudi kwa dadangu pale amelalamika swala la afya. Kuna kitu kinaitwa benki ya damu, nadhani mnakisikia sana. Hiki kitu wananchi tumeelimishwa, tumeelewa. Tunatoa damu yetu bure kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu waliopata ajali, akina mama wajawazito waweze kuokoa uhai wao. Lakini cha ajabu leo hii mimi nimetoa damu yangu, unaenda hospitali, damu iliyotoa mimi hadi na, napata kizunguzungu inauzwa. Wananchi, naomba ili mwitambue ni chuki binafsi. Tunatengeneza nini? Naomba niseme huu ni udhaifu wa serikali. Naomba utambue na umpitishie Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Hatutalifumbia macho, mnatunyonya, mnaingia kisiasa, mnatunyonya damu yetu, mnauza. Naomba msiuze damu. unauza damu umebeba elfu ishirini unaenda kutibu mtoto, unatoa rushwa yote, unauza mtoto anaumwa. Tunafanya nini? Taifa linaenda wapi? Tuna mtazamo gani? La mwisho, mweshimua Mbunge, unaona hiki ni nini? kidimbwi umekuja kushukia hapa, unakwenda wapi? Haya, hiyo ni salamu tu mjomba, ni salamu tu. Naomba mlitambue, sina mtazamo wa itikadi za kivyama, nazungumzia maswala yanayogusa uhai wa wananchi. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Victor mwenyeji wa hapa. Sasa naomba tutulie, naomba tutulie basi. Nina mambo matatu ninayotaka kuyazungumzia. Kuna swala la Iwambi, yaani mimi nataka kuzungumzia kwa maendeleo ya mji kwa ujumla. Iwambi katika programu za kwanza ambazo zilikuwepo ilikuwa ni kwa ajili ya kujenga satellite city na hili lilithibitishwa na mipango miji iliyokuwepo, maana tuzawe wanaanaye ana kwa ana, lakini kutokana na usimamizi mbovu wa madiwani wetu, wakaamua wageuze yale matumizi yaliyokuwepo na kuamua vile viwanja wagawane ili wapate kuviuza, na ndio maana unakuta hata tatizo hili linaendelea mpaka sasa hivi inashindwa kuuzika. Yaani ni tatizo kubwa. Sasa nilichokuwa nataka nijue mbunge analichukuliaje hili swala, kwa sababu kama mji tunahitaji maendeleo na satellite city iliyokuwepo ilikuwa ni kwa ajili ya kulifanya Mbeya kweli liwe jiji, lakini kwa matumizi yaliyotolewa ina maana watu wamepiga kama dini. Kwa hiyo nilichokuwa naomba, hebu jaribu kulifuatilia. La pili, kuna hii program nyingine nayo ya mipango mipya. Unapojaribu kugawa viwanja, nafikiri tumejaribu kuangalia hizo zingine, bado unajaribu kutembea tembea, najua ulishawahi kaa huko na nini, Swaziland na wapi. Wenzetu wanakuwa na program, wanapotoa mji mpya wamepima viwanja kabla hawajaanza kuviuza, unapitisha barabara, rami, maji, umeme, ndipo mnaanza kuuza. Ukiangalia forest sector sasa hivi waje umefika bilioni nane bilioni kumi. Ilikuwa ni bora kwa serikali wangegawa eneo wakafanya hiyo program wangewauzia wananchi kwa milioni kumi, anajua kuna lami, kuna maji, kuna umeme, mngefanya mji wetu wa sasa. Unajua kuna mambo mengine tunatakiwa tujue kutokana na wenzetu jinsi wanaofanya. Kuna swala la uwanja wa ndege, uwanja wa ndege karibu unakamilika, kuna juhudi ambazo zimefanyika mpaka ulipofika, lakini kama viongozi wa siasa, mna mipango gani ya kuhamasisha wananchi kwamba waendane na hiyo changamoto ya uwanja unaokuja. Kuna mambo mengi ambayo ukienda Kilimanjaro, kuna watu wanalima matunda, kuna watu wanalima maua kwa ajili ya kupeleka Ulaya. Sasa je, niwe mmejipanga vipi ili watu waondokane katika umaskini, angalau uweze kufungua biashara ndogo ndogo, hata kufungua mashamba, serikali ikawasapoti hata kwa poti mtu angalau eka mbili mbili, wanajua kuna kitu fulani watakipata. Hiyo ndio namna ya kutengeneza ajira. Sio kwamba lazima wote tukatiliwe viwandani au serikalini au wapi, lakini kama viongozi wa siasa kuna program ambazo mtu unamfundisha anaziona kwamba kweli tunaenda kufanikiwa. Kwa hiyo ningeomba haya mambo matatu, hebu jaribu kuyapima, au mjaribu kuyatolea ufafanuzi katika vikao tutakavyovisikia, kuliko tunasema tunawapokea, lakini mwisho wa siku hatusikii kitu gani tunazungumza. Kwa hiyo unakuta kama wananchi tatuumiza ni vizuri kwamba leo unachukua, utakapokwenda unaitisha mkutano mwingine, unakuja kutolea majibu yale uliyoulizwa, kwamba hili limekuwa hivi, jibu lake ni hili. Huko wananchi wataridhika. Unajua, imefikia stage msikofikana, unachukua CM hawaichukii, ila ni kutokana na viongozi waliokuwepo, wale walipifu wanaofanya, ndio maana wafanya watu wachukue haya. Sasa wananchi kaka Victor mambo yote aliyozungumza, hususani hili la mwisho kwamba watu mnaweza mkasema kwamba wanaitukia CCM siasa siasa haipendezi. Nyinyi ni wananchi, mnataka matendo yaonekane zaidi kuliko bla bla. Wananchi wewe, jamani 我回去。 kukosa misaada na kutomudu gharama za matibabu. Yatupasa tusaidiane. Vifo vingi hutokea kwa kukosa misaada na kutomudu gharama za matibabu. Vifo vingi hutokea kwa kukosa misaada na kutomudu gharama za matibabu. Yatupasa na

ambayo husababisha vifo eh, au wagonjwa tabia ya huruma kwa wagonjwa. India, oh. Ini, Kumoko, every fall, before Benjamin. a mim.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 za matibabu. Ni vizuri ndugu kuweka vikao na kujadili gharama za matibabu kuliko kuwatelekeza bila msaada wowote. Yatupasa kutetea maisha yao wanapokuwa wanaumwa. Yeye lile, yeye lile, ni yake Mungu. cha mfario msibandio, majaliwa yake Mungu wetu kuona mwaka, badala yake mnaonesha mfario msibandio, ni majaliwa yake Mungu wetu kuona mwaka, na makamera ya video mazishinio, majaliwa yake Mungu wetu kuona mwaka, na makamera ya video jamanio mazishinio, majaliwa yake Mungu wetu Mungu asiokufa. Ole kwa ajali iliyokupata, Mungu asiokufa.